Een psalm van David Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my jeen. Hy verkoek my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my, hy stok en hy staf, die vertroos my. Jy bereid die tafel voor my aangezig, teen oor my theestanders. Jy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Heere bly, in lengte van daal.